Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօր խոսելու ենք էպիլեպսիայի մասին։ Էպիլեպսիա՝ նյարդաբանական հիվանդությունների խումբ, որն ունենում է տարբեր ցակումնաբանություն եւ բնութագրվում է կրկնվող էպիլեպտիկ նոպաներով։ Վերջիններս ուղեկցվում են շարժողական, զգայական, վեգետատիվ եւ հոգեկան գործառույթների խանգարումներով։ Ուղեղի հիվանդությունների մասին մի հանրագիտարանում ասվում է. Պետք չէ փորձել դադարեցնել նոպան, սակայն պետք է պաշտպանել հիվանդին հնարավոր վնասվածքներից եւ հավաստիանալ, որ նա կարողանում է շնչել։ Իսկ եթե նոպան 5 րոպեից երկար է տևում կամ կրկնվում է, կամ էլ անհատը նոպայից մի քանի րոպե հետո ուշքի չի գալիս, պետք է շտապ օգնություն կանչել։ Էպիլեպսիայի պատճառը մեծ մասամբ հայտնաբերել չի հաջողվում։ Էպիլեպտիկ նոպաները կարող են տարբեր տևողություն ունենալ մի քանի վայրկյան տևող աննկատ դրվագներից միջև ավելի երկար տևող ցնցումային նոպա։ Ցնցումների պատճառով հիվանդները կարող են ստանալ բազմաթիվ վնասվածքներ, միջև անգամ ոսկորների կոտրվածքներ։ Էպիլեպսիայի դեպքում նոպաները հակում ունեն կրկնվելու եւ որպես կանոն ունեն սադրիչ պատճառ։ Մեկուսացված նոպաները, որոնք դրթվել են ինչ որ հատուկ գործոններից, օրինակ միջավայրի վնասակար գործոններից, չեն համարվում էպիլեպսիա։ Հիվանդության մասին առավել մանրամասն լսենք նյարդաբան Անի Գևորքյանին։ Էպիլեպտիկ նոպան գլխուղեղում չափազանց մեծ էլեկտրական ակտիվության հետևանքով ի հայտ եկած որևէ տեսակի պարոքսիզմալ կլինիկական իրադարձությունն է։ Էպիլեպսիա տերմինը կիրառվում է այն դեպքում, երբ մենք գործ ունենք քրոնիկ հիվանդության հետ, որի ժամանակ ուղեղը հակված է առաջացնելու կրկնվող նոպաներ։ Այն ղեկավար կառույցը, որը մեզ տալիս է էպիլեպսիային վերաբերող սահմանումները, կոչվում է ընդդեմ էպիլեպսիայի միջազգային լիգա։ Այն էպիլեպսիան սահմանում է որպես մի վիճակ, երբ մարդն ունենում է երկու կամ ավելի չհրահրված նոպա, այսինքն չհրահրված ջերմությամբ, ցածր գլյուկոզայի մակարդակով եւ այլն, կամ երբ մարդն ունենում է մեկ չհրահրված նոպա, սակայն երկրորդ եւ ավելի նոպաներ ունենալու ռիսկը նշանակալի բարձր է։ Էպիլեպսիան ոչ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ Աշխարհում մոտ 65 միլիոն մարդ ունի էպիլեպսիա։ Կան էպիլեպսիաների տարբեր տեսակներ, եւ էպինոպաների առաջացման պատճառները եւս տարբեր են։ Երեխաների մոտ էպիլեպտիկ նոպաների պատճառներից են հանդիսանում ուղեղի զարգացման արատները, ուղեղի կամ ուղեղաթաղանթների ինֆեկցիաները, թթվածնախախցը, գենետիկ պատճառները, գլխի վնասվածքները եւ այլն։ Պատճառների շարքում կարող ենք նշել նաև ինսուլտները եւ գլխուղեղի ուռուցքները, որոնք ավելի հաճախ հանդիպում են մեծահասակների մոտ իսկ որոշ դեպքերում էլ պատճառը կարող է մնալ չբացահայտված։ Արտասահմանյան հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 10 էպիլեպսիայով անձանցից 6-ի մոտ հնարավոր չի լինում ողջել ցնցման պատճառը։ Իսկ ինչ է կատարվում գլխուղեղում ցնցման ժամանակ։ Գլխուղեղի բջիջները, նեյրոնները օժտված են որոշակի էլեկտրական ակտիվությամբ։ Էպիլեպտիկ նոպայի ժամանակ տեղի է ունենում գլխուղեղի նեյրոնների միաժամանակյա, չափից շատ ոչ ճիշտ էլեկտրական ակտիվության բռնկում եւ կախված այդ նեյրոնների տեղակայումից կլինիկորեն կարող են ունենալ ցնցումների տարբեր դրսևորումներ։ Տիպիկնոպան, որը բոլորը պատկերացնում են կամ որը տեսնում են կինոնկարներում, այն է, երբ մարդը վայր է ընկնում եւ նրա ամբողջ մարմինը փայտանում է եւ ցնցվում։ Դրա բժշկական տերմինը գեներալիզացված տոնիկ-լոնիկ նոպան է։ Սակայն նոպաները կարող են շատ տարբեր դրսևորումներ ունենալ, ինչը երբեմն մի փոքր դժվարացնում է դրանց ճշգրիտ ախտորոշումը։ Էպիլեպսիաների առաջին մեծ դասակարգումն այն է, որ նոպաները լինում են կամ ֆոկալ, այսինքն օջախային, նկատի ունենալով, որ դրանք սկսվում են գողի մի հատվածում, կամ գեներալիզացված, նկատի ունենալով, որ դրանք սկսվում են միանգամից ամբողջ գլխուղեղում։ Սակայն ընդդեմ էպիլեպսիայի միջազգային լիգան դասակարգման մեջ մցրել է նաև երրորդ տեսակի նոպաները, անվանելով իրենց անհայտ։ Այդպիսով ընդունելով այն փաստը, որ մենք միշտ չէ որ իմանում ենք ցնցման սկզբնական պատճառը։ Այսպիսով հնարավոր է, որ նույն անձը ունենա ինչպես ֆոկալ, այնպես էլ գեներալիզացված կամ տվյալ դեպքում ավելի ճիշտ է կոչել բիլատերալ ցնցումներ, կախված նեյրոնների ընդգրկման սահմաններից։ Իհարկե, սա չի վերաբերվում էպիլեպսիայի բոլոր տեսակներին։ Մեծ գեներալիզացված ցնցումներն ավելի հեշտ է ճանաչել։ Դրանք այն ցնցումներն են, որոնք հաճախ ուղեկցվում են մարմնի ձգմամբ, ատամների սեղմամբ, մարդու գիտակցության խանգարմամբ, աչքերի հարմամբ մի կետի։ Կան ցնցումներ, որոնց դեպքում լինում են վերջույթների վերթռնումներ։ Կարող են լինել նոպաներ միայն սառած հայացքի ձևով։ Ավելի դժվար է ճանաչել ֆոկալ նոպաները որոնք կարող են իհայտ գալ ամենատարբեր դրսևորումներով՝ մարմնի տարբեր հատվածների զգացողության խանգարման ձևով, մարմնի միայն մի հատվածի ռիթմիկ շարժումների ձևով, կարող են ուղեկցվել գիտակցության մթագնմամբ կամ գիտակցությունը կարող է լինել ամբողջովին པարզ։ Եվ այսպիսով այս ֆոկալ նոպաները նույնպես կոչվում են էպիլեպտիկ ցնցումներ, թեև տեսանելի ցնցումներ կարող են բոլորովին չլինել։ Սովորաբար ցնցումները տևում են մի քանի վայրկյանից մինչև մի քանի րոպե։ Իհարկե, երբեմն կարող են իհայտ գալ ավելի երկար տևողությամբ ցնցումներ։ Էպիլեպսիայի ախտորոշման հարցում ամենաառաջին եւ կարեւոր նշանակությունը ունի հիվանդության պատմությունը ցնցման ձևը մանրամասն նկարագրություն ակնատեսների եւ պացիենտի կողմից եթե ինքը հիշում է կատարվածը մյուս լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները կարող են օգնել ախտորոշման հարցում ինչպիսիք են էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ կամ EEG հետազոտությունը վիդեո EEG մոնիտորինգը գլխուղեղի MRT հետազոտությունը հազվադեպ գլխիկատե քննությունը PET իկտալսպեկտ հետազոտությունները, նեյրոհոգեբանական տեստավորումը եւ այլն։ Այն դեպքում, երբ բժիշկը կասկածում է գենետիկ էպիլեպսիա, կարող են օգտակար լինել նաեւ գենետիկ հետազոտությունները։ Պետք է նշեմ, որ ցնցումների գերակշռող մասը կառավարելի են։ Մոտ 70% դեպքերում անձը չի ունենում ցնցումներ հակացնցումային դեղորայքի ընդունման ֆոնին։ Նույնիսկ մանկական հասակում բարեբախտաբար լինում են էպիլեպսիայի տեսակներ, որոնք տարիք կախյալ են եւ որոշակի տարիքից հետո այլևս չեն դիտվում։ Սակայն մոտ 30% դեպքերում ցնցումները դեղորայքի չեն ենթարկվում եւ կոչվում են դեղորայք կայուն։ Այս պացիենտների մի մասին հնարավոր է լինում առաջարկել բուժման այլ տարբերակներ, ինչպիսիք են էպիլեպսիայի վիրահատական բուժումը, որոշ դեպքերում կետոգեն դիետան եւ որոշ այլ ալտերնատիվ մեթոդներ։ Իհարկե ցնցումները հիմնականում կանխարգելվում են հակացնցումային դեղորայքի կանոնավոր ընդունմամբ, սակայն կան որոշակի հրահրող գործոններ, որոնցից խուսափելով պացիենտը կարող է խուսափել հրահրված ցնցումից։ Դրանք օրինակ որոշ հիվանդների համար կարող են լինել բարձր հաճախականության լույսերը, որոշ պացիենտների համար խանգարված քունը, որոշ մեծահասակ պացիենտների համար ալկոհոլը եւ այլն։ Իհարկե, կրկին պետք է նշեմ, որ յուրաքանչյուր պացիենտի դեպք առանձնահատուկ է եւ սա չի կարելի տարածել բոլոր դեպքերի վրա։ Իսկ ինչ պետք է անել ցնցման դեպքում։ Մեծ գեներալիզացված ցնցումների դեպքում առաջին ինչ պետք է անենք, դա համոզվելն է, որ պացիենտը ապահով միջավայրում է։ Պետք է համոզվենք, որ պացիենտի շուրջը չկան այնպիսի առարկաներ, որոնք կարող են վնաս հասցնել իրեն, կամ որոնց պացիենտը կարող է հարվածել եւ վնասել ինքն իրեն։ Այսպիսով, համար առաջին բանը, որի մասին պետք է մտածենք, դա ապահովությունն է։ Պետք է շրջենք պացիենտին կողքի վրա, ապահովելով, որ ոչինչ չծածկի նրա քիթը կամ բերանը, որպեսզի չզրկվի թթվածնից։ Ցնցման ժամանակ կարող է դիտվել թքահոսություն։ Երբեմն պացիենտները փսխում են նոպայի ժամանակ եւ պետք է զգուշ լինենք, որ նրանք ասպիրացիա չունենան, այսինքն այդ զանգվածները չանցնեն շնչուղիներ։ Ոստի շրջեք նրանց կողքի, կապ չունի թե որ կողմի վրա։ Չի կարելի պահել լեզուն, փորձել բացել ծնոտը եւ այլն։ Պետք չէ այլ առարկաներով օրինակթալով պահել լեզուն։ Լեզուն չի կարող կուլ գնալ։ Հետո հետևեք ժամացույցին։ Նոպաների մեծամասնությունը իրենք իրենց դադարում են 2 րոպեից կամ ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Եվ իհարկե օգնության կանչեք որևէ մեկին, ով կարող է զանգարել շտապ օգնություն, կամ դուք ինքներդ զանգարեք շտապ օգնություն։ Պետք է նշեմ, որ դեռևս որոշ վայրերում պահպանվում է էպիլեպսիայով պացիենտի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունքը։ Մարդիկ, այդ թվում հայերը, հաճախ ունենում են սխալ պատկերացումներ էպիլեպսիայի վերաբերյալ։ Մի մասը պատկերացնում է, թե էպիլեպսիան միայն գենետիկ կամ ժառանգական հիվանդություն է, Մյուս մասը պատկերացնում է, թե էպիլեպսիա ունեցող անձն անպայման պետք է ունենա այլ խնդիրներ եւս, օրինակ շարժողական կամ մտավոր խնդիրներ եւ այլն։ Սակայն այս ամենը չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս պացիենտների նկատմամբ կախակալ վերաբերմունքը հատկապես արկա է հանրապետության մարզերում եւ գյուղերում, որտեղ էպիլեպսիայով անհատի մեկուսացումը եւ նրանից երես թեքելը կարող է լուրջ խնդիր լինել։ Այս պայմաններում ընտանիքը եւ ընկերները կարող են դրսեւորել ավելորդ պաշտպանական վարք կամ պարտադրել անհարկի սահմանափակումներ։ Սակայն այդպիսով էպիլեպսիայով անհատը կկորցնի ինքնավստահությունը եւ իրեն կզգա որպես երկրորդ կարգի մարդ, որը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք արդեն խոսեցինք, որ լինում են էպիլեպսիաների տարբեր տեսակներ։ Կան դեղորայքով կառավարելի եւ ցավոք դեղորայք կայուն տեսակներ։ Սակայն էպիլեպսիաների զգալի մասը կառավարվում են դեղորայքով եւ շատ ու շատ դեպքերում մարդը կարող է ապրել լիարժեք կյանքով եւ վայելել այն։ Առողջություն բոլորին։ ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի եւս մեկ թողարկում։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 3 շաբթի, ինչպես նաեւ հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Առողջ եղեք։